tam nie ma. Tych planów nie mam. No, to jeszcze. To on tak. Nie uwierzycie, ale wiesz... Ej, ale z angielskiego... Ale buldolin na chleb? No, ja mam na rynku teraz. A ty no świecić na... Piątkę minut i skórę... Chyba nie chcesz. Pochuśtalibyście się jeszcze? Hej, hej, hej. Żeby snapa zrobił. Hej, możecie się jeszcze chwilę pochuśtać, bo fajny dźwięk jest piszczący. Chciałyśmy go nagrać, ale za krótko. Okej. Okay. No spoko. Tak nie wiem, z, min z minutkę, dobra? Co mu się doczekało? Potem, ale Nie, to bardzo w ogóle. Idziemy do KFC.

Co? Co? No a ja mam Iść, kurde, przepraszam. ja już mam cztery Ty masz cztery. Ale... Aha! I to było od Aleksa. Ale... Jest to... Nie! l'accent est arrivé